A sljedeće pitanje glas je svam alaikum, da li je sahih predaja u kojoj se kaže da ko svake noći prouči suru Al-Vakija, bit će sačuvan siromaštva. Allah vas nagradio. Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalam, rasulillah. Hadil ada, da amet in nas, običaj običnih ljudi, da ovu suru uče, misli, vjerujući sa objeđenjem koji bude učio da upravo će biti sačuvan od siromaštva i slično. Te predaje koje su obzirom da značenje sure nosi upravo to da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji spušta s neba kišu i daje rizik i obskrbu, znači neki su krivo poimili to, pa su zbog tog značenja stavili da učenje neke predaje koje se spominju, znači nemaju stepen vjerodostojnosti. Znači imaju mnogo izmišljenih hadisa kada je u pitanju Fada ili Suvar, šeha Sujuti, rahmatul alaihi, spomenuo je to u dijelu Alitkan, mnoštvo predaja koje se pripisuju Muhammedu alaihi salatu wasalam i o vrijednostima određenih suri, sura i njihovom fadlu, da većina tih predaja nije vjerodostojna i da su proizvod sufijski krugova koji su nekada zbog konteksta koji nosi sura te riječi pripisivale Muhammedu alaihi salam nekima, ali lanci, znači prenosila se kod mnogih tih hadisa nisu vjerodostojni. Tako je ovaj Hadis znači, o govoru o tome da je učenje suratul vakaja, znači, kod uleme o okarakterističan kao slabe predaje. Zato, znači, ne treba uzimati, znači, da učenje te sure, kao, jer i u osnovi većina je navikat oni kako i se, znači, često vezuju za mnoge da je hadise, jedna od jeste upravo učenje same ove sure, suratul vakaja. Je, njemu se obraćamo obskrbi, ali upravo kontekst ovoga, ako mi neko slijepo učio Kur'an, i mislite da će imati obskrbu, la to se hosiša ajetima koji naređuju rad, trud, Allah subhanahu ta'ala onda na osnovu toga daje trud. A ne da čovjek slijepo sedi za Kur'anom, isčekujući, da to nije ispravan nas. I zato da ti hadisi upravo nemaju stepen vjerodostojnosti.